Uh, jel me razumiju sva braća, imali potrebu za prevodioce ili nema? Ja kad sam rekao braći, braćo, ko će sa mnom dođe u Gračanicu, sva me braća gledaju. Pa šta ćeš u Gračanicu tamo? kom ćeš tamo da držiš predavanje. Pa su se iznenadili. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što Allah džele wa daje, draga braćo, da se ovako okupljamo na ovakav način u ovim mubarek mjestima i da inša Allahu ta'ala ovim našim skupovima i ovim našim druženjima potvrđujemo praktično i svojim dijelima riječe uzvišenog innamel mu'minuna ihva. Doista su vjernici braća. I da ovim našim postupkom također potvrđujemo riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nema razlike između Arapa i ne-Arapa illa bit takva. Osim dakle, osim na osnovu bogobojaznosti. Inna akramakum inda Allahi etkakum. Doista je najbogobojazniji, kod, doista je najbolji, najplemenitiji kod Allaha, onaj koji je najbogobojazniji, koji je, koji je dakle najbolji. Stoga i ovo naše okupljanje, i ova naše druženje jeste dakle praktično dokazivanje ili sprovođenje ovih šerijatskih tekstova, ovih riječi uzvišenog i riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam u dakle u praksu. I upravo to je ono što se od nas zahtjeva s jedne strane, draga braćo, a to je upravo s druge strane ono što srdi naše neprijatelje, neprijatelje ove vjere. Onda kada nas vide ujedinjenim, svi zajedno pod okriljem Islama, pod zastavom Islama, to je ono što njih zabrinjava. I najradije bi da nas vide podvojene, da jedni na jednu stranu, drugi na drugu stranu, da se svako ponosi svojom nacijom ili svojim nacionalizmom i tako dalje, a ono što Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva od nas jeste upravo ovo, da rušimo svake barijere i da uspostavljamo bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga sam ja i tekako večeras radostan što se ovdje nalazi među vama, iskreno rečeno nisam vas očekivao u ovolikom broju, mislio sam to desetak, petnaestak ljudi, ali sam iznenađen da koliko brojem braće koje je večeras vidim pred sobom i ova, i ova blistava lica Allah subhanahu wa ta'ala, molim da svima vama upiše u nagradu i seva vaše odvojeno vrijeme, zato što ste došli ovdje da se družimo u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga, ja vam nemam nešto posebno reći, osim dakle da vas podsjetim, da vas posavjetujem, jer ja često kažem ova vjera je savjet, onako kako je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame, ad dinu an nasiha, vjera je savjet, i kako kaže uzvišeni u svima vama dobro poznatoj suri, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Tako mi vremena, doista je svaki čovjek na gubitku. Osim koga o gospodaru, osim kaže oni koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju sabr, strpljenje, ustrajnost, dakle na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Stoga se ja večera zajedno sa vama želim podsjetiti na riješi ibn Qajima rahimahullahu ta'ala. Želim dakle savjetovati najpre sebe, a zatim nakon toga i vas savjetom ibn Qajima rahimahullahu ta'ala jer doista ovaj učenjak ima tako lijepe savjete i tako lijepe govore, ja često postičem braću, braću da čitaju knjige od Ibnu Kajima, Allahu ta'ala. Jer Ibnu Kajim, on je, za njega kažu, on je doktor za dušu. Ibnu Kajim, Allahu ta'ala, tako dakle detaljno govori o stanju duše, kako i na koji način da čovjek popravi svoje stanje, svoju dušu, šta je ono što treba da radi, čega treba da se kloni i tako dalje i tako dalje. Stoga dakle njegovi nasihati su i te kako vrijedni i te kako i te kako dragocjeni. Pa kaže rahimehullahu ta'ala, dakle Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, onaj ko putuje prema uzvišenom Allahu i ahireskoj kući kao i svaki putnik koji želi stići do određenog cilja, neće to uspjeti ostvariti osim uz pomoć dvaju snaga. Osim uz pomoć dvaju snaga te dakle, svaki vjernik, jer svako od nas putuje ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj dunjaluk predstavlja putovanje ka Allahu jalla wa ala, ka gospodaru subhanahu wa ta'ala. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, a kakav je primjer mene i dunjaluka, osim poput privje, primjera čovjeka jahača, koji se odmori u hlad jednog drveta, a zatim nastavi dalje svoj put. Dakle, takav je naš primjer na ovom dunjaluku to drvom ili taj hlad u tom drvetu, to je ovaj dunjaluk. To je ovaj dunjaluk na kojem se nalazimo kratkotrajno, trenutno, poput ovog jahača koji se sklonio u hlad drveta da se trenutno ili malo odmori, a da zatim nakon toga nastavi dalje svoj put. Naš put, dakle, ka ahiretu, ka Allahu subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala, ka ahiretskoj kući. Stoga, niko kaže Ibn Qajim, neće stići do cilja. Jer ovdje je bitno da se stigne do cilja, draga braćo. Nije dakle bitno samo da kreneš. Jeste, to je važno i bitno. Bez daljnjeg. Ali postoji još jedna bitna stvar. A to je da stigneš do kraja. Da stigneš do, stigneš do cilja. Ovdje ne važi ili deo vjeri ono pravilo što kažu važno je učestvovati. Ne, ovdje nije samo da ja budem da učestvujem. Ne, već moraš dakle da pobjediš. Ovdje moraš da pobjediš nije, nema veze da ćeš biti na prvom, drugom, trećem mjestu ili ne, ali važno je da stigneš do, do cilja, da ne posustaneš, da ne staneš, da ne skreneš i tako dalje. A neće čovjek, dakle, stići do ovog cilja, osim uz pomoć, kaže, dvaju snaga. Treba da posjeduje dvije snage da bi došao do svoga cilja, do konačnog, dakle, odredišta, do dženneta gospodara subhanahu wa ta'ala. A zar džennet gospodara dželja vala nije svakom od nas prevashodni cilj? radi njega smo se, radi tog cilja smo se upravo ovdje okupili u ovom mubarek mjestu. Radi tog cilja upravo i radimo po onome što Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva od nas u svojoj knjizi i poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Radi tog cilja slijedimo Kur'an, radi tog cilja slijedimo sunnet i radi tog cilja u cijelini, dakle, radimo sve ono što nastojimo da radimo, sve ono što gospodar subhanahu wa ta'ala od nas, dakle, od nas zahtjeva. Pa ako želiš da stigneš, kaže Nukajim, do ovoga cilja, onda moraš da posjeduješ dvije snage. Koje su to dvije snage? Kuvetun ilmije wa kuvetun amelije. Snaga znanja i snaga dijela. Snaga znanja i snaga i snaga dijela. Krećući se tim putem, pomoću snage znanja putnik vidi konake i staze kojima se treba kretati kloneći se uzroka propasti i raznih prepreka i stramputica koje ga odvede, odvode s pravog puta. Šta želi da kaže Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala? Onda kada stekneš znanje o Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, onda si stekao nur, onda si stekao svjetlo. Ti se nalaziš dakle na mračnom putu, noću. Putuješ noću. I ako nemaš svjetla, ako na autu, kada se krećeš noću, nemaš svjetla, i moraš da staneš, da parkiraš red pa da popraviš svjetla, U suprotnom, ako kreneš da voziš, vrlo brzo ješ ili lijevo ili de, desno. Pa i da voziš ili de polako, na putu može neko iza i da te odnese, jer voziš polako i ne vidite plus, nemaš ili de, nemaš svjetla. Dakle, ne možeš da se krećeš putem na ovom dunjaluku ako nemaš noću, ako nemaš nur, svjetlo. Isto tako ne možeš da se krećeš i ovim putem koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala ako nemaš znanje. Ako nemaš, ako nemaš znanje. Jer znanje je to koje ti ukazuje gdje je pravi put. Pa ga na osnovu tog znanja slijediš. Znanje ti ukazuje gdje je zabluda. Ako, ima znanje, ako imaš znanje, onda ćeš znati gdje je, gdje je zabluda, pa ćeš je se kloniti. Draga braćo, većina ovih ljudi koji vidimo oko nas, u našim društvima i tako dalje, većina njih je u zabludi zbog neznanja. Ogromna većina. Malo je oni koji se inate, koji se suprostavljaju i tako dalje. Većina njih je u dakle džehlu, neznanju. Ima i oni koji se žele približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, ali putem neznanja. I onda šta se dešava, upadaju dakle u još goru stvar, a to je ne da se približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, već se udaljavaju od njega. Većini oni koji rade novotarije, draga braćo, kada ih pitaš zbog čega rade novotarije, oni misle da se time približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, zar ne? Oni misle tim dijelom tom novom koju, koju rade, da se približavaju Allahu Jalla wa Ala, a u stvari oni se udaljavaju. A u stvari oni se, oni se udaljavaju. Ako bi pitali, pa što, zbog čega praviš mevlud? Pa nije to radio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Vi znate, ljudi kod nas, kad naprave mevlud i on misli, on je musliman, nema većeg muslimana, jel da je od njega smatra, isprak, džernet mu je zagarantovan. Uradio je ogromno, veliko djelo. A razlog da upravo ove stvari jeste neznanje. Zato što čovjek ne zna, nije svjestan da to dijelo ne približava da gospodaru subhanahu wa ta'ala, već ga naprotiv udaljava od Allaha, jalla wa ala, jer radi nešto što nije radio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa, sallallahu alaihi wa sallam. Zato, kako da slijediš ovu vjeru ako ne znaš koji je, dakle, ispravan put? Koje je to dijelo koje te približava gospodaru subhanahu wa ta'ala pa da ga radiš? Koje te dijelo udaljava pa da ga se kloniš? ako nemaš znanja, onda ćeš dakle neminovno zalutati. Onda ćeš neminovno zalutati i upasti ili u novotarije, ili u kakav grije, stramputicu i tako dalje i tako dalje. I zato vidite ljude još za vrijeme ashaba radijallahu anhum, kada su se jedne prilike okupili u mesđidu, te jedan glavni govorio njima, jedan je stajao pred njima i govorio recite sto puta subhanallah. Pa bi oni imali, imali su kamenčiće ispred sebe, pa bi govorili sto puta subhanallah. Pa bi ovaj nakon toga rekao, recite sto puta alhamdulillah. Pa bi oni sto puta govorili alhamdulillah. Recite sto puta Allahu ekber i tako dalje i tako dalje. Pa im dolazi jedan od ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhum. I kaže im, o ljudi, ovo što vi radite, ili ste na uputi koja je bolja od upute ashaba Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, ili ste u velikoj zabludi. Dakle, ovo što radite na ovakav način, ovo nije radio poslanik sallallahu alaihi ve selleme, niti su ovako na ovaj način radili ashabi. Stoga ste vi ili bolji od ashaba, to je prva solucija, ili druga solucija da ste dakle u zabludi. A zasigurno će biti ova, a zasigurno će biti ova druga. Šta su rekli ovi ljudi, draga braćo, Abdullahu ibn Mas'udu? Kažu, o Ebu Abdurrahmane, kunjet, Abdullah ibn Mas'uda. Mi smo, kaže, samo htjeli hajr. Mi smo samo htjeli hajr. Dakle, ovim dijelom što smo radili, mi smo htjeli hajr, mi smo htjeli dobro, nismo htjeli kakav šer. Pa im kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَيْرِ لَمْ يَبْلُغْهُ A koliko je oni koji žele hajr, ali ga ne ostvare? koliko je oni koji žele hajr, ali ga, ali ga ne ostvare. Dakle, zbog čega? Zato što nemaju znanja. I zato ne ostvare hajr. I zato je njihov primjer, draga braćo, poput primjera čovjeka koji hoće hajr, a ne zna kako da ga uradi, ne uradi, ne uradi ga najbolji način. Poput primjera čovjeka koji je vidio osobu, bolesnu osobu, kako je hitna i hitno je potrebna medicinska pomoć. I ovaj čovjek, šta radi? Uzme auto da ga brzo prebaci u bolnicu, a ne zna da vozi. Ne zna da vozi, ali kaže, ja hoću hajr, hoću da ovog čovjeka prebacim u bolnicu. I onda krene da vozi i kod prve krivine u jarak. Ode dakle u, ode u jarak. I ubije dakle i sebe, a eto da, da kažemo i ovog mrtvog, i ovog bolesnog. Ubije ga. I zatim nakon toga kad mu dođu ljudi i kažu, pa kako možeš da voziš, a nema, ne znaš da voziš, i on kaže, ja sam samo htio hajr. Ja sam htio dobro, ja sam htio da ga prebacim do bolnice, da čovjek izliječi. Da li ćemo reći, e, ti si imao dobar nije. dijela su prema namjerom. Jer se mu reći jedna kako voziš, a, a ne znaš da, a ne znaš ili da voziš, ubio si čovjeka. Tvojim sebebom ubio si, ubio si čovjeka. Takav je dakle primjer, draga braćo, i onoga ko želi da obožava gospodara subhanahu wa ta'ala, a nema dakle znanja, upada brzo nakon toga u novotarije. Zbog čega gospodar subhanahu wa ta'ala kaže o kršćanima ad-dalim, da su oni koji su na zabludi, o jevrejima kaže, alejhim, da se na njih rasrdio, jer su znali istinu, ali su je skrivali i nisu radili po njoj. A za kršćane kaže da su dali, zato što oni žele da obožavaju gospodara subhanahu wa ta'ala, ali to rade na način koji nije, dakle, koji nije ispravan. Koji nije, koji nije ispravan. I zato se, dakle, dragi brate, moraš moraš dakle naoružati po znacima navoda, naoružati ovim oružjem, oružjem znanja. Oružjem, oružjem znanja. Kada posjeduješ znanje, nakon toga uviđaš gdje je zabuda. Uvidaj, uviđaš gdje je stramputica, te se lahko nakon toga kloniš. Kao što je vidiš znakove na putu, pa te upozoravaju. Ovdje je primjer radi odron kamena, ovdje je opasna krivina i ti znaš, znaš znakove i nakon toga prilagođavaš svoju brzinu na osnovu tih znakova. Isto tako, dakle, i u vjeri na osnovu znanja vidiš, kaže ti, ovdje je stramputica, ovo je novotarija, zabuda, klonije se ovo je grije, nemoj ga raditi, i tako dalje, pa se kloniš takvog grijeha, ali ako nemaš znanja, ako nemaš šarijatskog znanja, kako da se kloniš grijeha i kako da se kloniš, kako da se kloniš novotarije. Stoga, draga braćom, prva snaga o kojoj govori Ibnu Kajim, rahimahullahu ta'ala, snaga znanja. Nama je danas, draga braćo, sticanje ove snage olakšano. Sticanje ove snage nam je danas i kako olakšano. Pogledajte ovaj veliki broj knjiga koje se prevode ili danas na našem jeziku kapitalna djela da tu skoro do 10 20 godina unazad nismo imali osim dakle nekoliko brošura ili den. A pogledajte danas koliko se samo knjiga i knjiga prevodi svaki dan izađe po neka knjiga. Pa se prevode kapitalna djela. Buharija, Muslim, Tirmizi i tako dalje, Abu Davud i ostale hadijske, kapitala hadijska dakle, djela i tako dalje i tako dalje. Samo je na nama je da uzmemo i prolistamo knjigu i vidimo šta gospodar subhanahu wa ta'ala od nas zahtjeva. Ashabi radijallahu anhum su putovali, vi znate draga broću, na hiljade i hiljade kilometra radi jednog hadisa. Na hiljade i hiljade kilometra samo radi jednog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Džabir ibn Abdillah iz Medine putuje do Šama, do današnje Sirije. Iz Medine do Šama, do Sirije putuje, znači hiljadu i nešto kilometra, preko hiljadu kilometra. Jer samo od Medine do Tebuka koliko biš, 800-900 km, jel da je, ko je bio na hađu zna. Oko 800-900 km i od Medine do dakle, granice izlazak iz Saudijske Arabije. Pa još gore, jel da Jordan, pa Sirija, da kažemo, i 1500 km. Još u to vrijeme, nisu dakle danas ova savremena prevozna sredstva, pa putuješ avionom, začas, eto si tu, ili putuješ autom, ili putuješ autobusom i tako dalje. Ne, u to vrijeme, konjem dakle, ili kamilom, po vrelini pjeska, pustinje i tako dalje, putuju to vrijeme zbog čega? Zbog jednog hadisa, nekoliko dana i mjeseci putuje zbog jednog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ebu Ejub el-Ansari radijallahu anhu, isto tako, iz Medine do Misra, do današnjeg Egipta, radi jednog hadisa kojeg je znao drugi ashab, koji je čuo, dakle drugi ashab, koji je bio u Misru, Uqba da od njega čuje hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A koliko je nama danas potrebno, draga braća, da saznamo jedan hadis Allahova poslanika sallam? Samo je da ustanemo, da uzmemo knjigu, da sjednemo i to plus u, u, u čaj ili, de, ili kahvu, nešto slatko pored nas i mi čitamo udobna fotela i dakle stičemo stičemo ili znanje. A pogledajte koliko su ashabi radijallahu anhum, koliko su se žrtvovali radi sticanja, radi sticanja znanja. Zato nemojmo zanemariti ovu snagu, draga braćo, jer je ona jako, jako bitna snaga znanja da se poučavamo Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, kao što se poučavamo dunjaluku. Zar ne vidiš neko od nas kad hoće jel da se pouči dunjalukom kako barata, kako nauči jel kompjuterima, pa razno raznim programima, pa da vidiš telefonima, barata, sve živo zna, a da ne zna Allahove dželle vala vjeri, zar, da, zar nije preče da se pouči Allahove dželle vala vjeri, da se pouči Allahove subhanahu wa ta'la kizi, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je prva snaga o kojoj nam govori Ibn Qaim rahime Allahu ta'ala, pa nastavlja njegova snaga, znanja je poput velikog svjetla kojim se kreće u mrkloj noći, pomoću tog svjetla putnik vidi ponore i provalije kao i kamenje i trnje na koje naiđu oni koji se kreću tim putem bez svjetla. Tim svjetlo, pu, svjetlom putnik vidi znakove koji se nalaze na putu kako ne bi kre, skrenuo s njega i tamo svjetlost otkriva dvije stvari, znakove i prepreke na, i prepreke na putu. Što se pak snage dijela tiče, putnik se zapravo i kreće njome. To je dakle druga stvar, druga snaga koji moramo posjedovati nakon ove prve. Stekli smo snagu znanja, šta ostaje nakon toga snaga dijela? Da radimo po onome što smo stekli od znanja. I ovdje je dakle najveći problem, draga braćo, jer znanje manje ili više, svako posjeduje neko znanje. Neko znanje, ne da je ogromno neko veliko znanje da posjedujemo. Svako od nas posjeduje neko, dakle, malo, skromno, skromno znanje. Ali je veći problem u ovoj drugoj stvari a to je koliko se praktikuje od stečenog znanja. Koliko se praktikuje od stečenog znanja, koliko od onoga što smo naučili, pročitali, čuli na predavanjima, koliko smo nakon toga od tih stvari sproveli u praksu. I ovdje dakle, najveći, najveći musibet kod nas, ovo je najveći problem kod nas, puno stvari čujemo, jel de, ali treba da prođe vrijeme i vrijeme pa dok mi nakon toga ispraktikujemo tu stvar dok nam se upali ona crvena lampica da trebamo je da, uradimo tu, da trebamo da uradimo tu stvar. Što nije bio slučaj kod ashaba radijallahu anhum. Vi znate kada je došla zabrana alkohola, ashabi su odmah prolili alkohol. Odmah, nisu čekali. Čak i oni kojima je čašica alkohola bila u ruci, odmah su prosili ča, čašicu alkohola. Odmah, istog momenta. A da su možda neki od nas bili u tom trenutku umjesto ovog čovjeka, možda bi rekli da još ovu gutnem i više gotovo, neću više, prestajem. Ali ne, ashabi radijallahu anhum istog momenta došla je zabrana, gotovo, prestaju. Došla je naredba za žene, pokrivanje. Odma su se, dakle, žene pokrile. A mi danas koliko treba i koliko da ubijenimo naše žene, naše kćerke, naše, dakle, u, u žene u familiji da se trebaju pokriti. Tre, I stalno govorimo i treba, hijab je farz, hijab je obaveza i tako dalje i tako dalje. Pa prođe vrijeme i vrijeme, pa ako, ako nakon toga uspijemo ili da ih ubijedimo da se trebaju pokriti, a dok kod ashaba, kod prvih generacija, ne, kod njih je bilo odmah samijena valpana, čuli smo i pokoravamo se. Objavio Allah subhanahu wa ta'ala, mi se dakle pokoravamo, sprovodimo u, u svojoj praksi, pa ne pa kako, pa zašto, pa jel mora, pa jel obaveza, jel, ne, odmah dakle sprovodi se u, sprovodi se u praksi. To je ta druga snaga, dakle, snaga dijela, draga braćo, da radimo po onome što smo stekli od, Allahove, od, od, od znanja o Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I zato vidite da Allah dželle ala gotovo, gotovo na nijednom mjestu u svojoj knjizi ne spominje vjerovanje, a da odmah nakon toga ne spominje činjenje dobrih djela a da odmah nakon toga ne spomene činjenje dobrih djela. Spomenuli smo riječi uzvišenog u suri Lasa. Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Osim oni koji vjeruju i koji čine dobra djela. U suri je tim. Lekad halakna l'insana fi ahseni taqvim, thumma radadnahu asfale safilin. Nakon toga kaže gospodar, subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihati. Osim oni koji vjeruju i koji čine dobra, koji čine dobra djela, Men amila salihan min zekerin au unsa wa huwa mu'min. Ko čini dobra djela i usto vjeruje, usto je vjernik. Dakle, vidite i ovdje ova dva, ove dvije stvari dolaze zajedno. Vjeruje, čini dobra djela i vjeruje. Vjeruje i čini dobra djela. Zajedno ove dvije stvari. Ne smijemo ih podvajati. Nažalost, mi danas, većina muslimana ili oni koji se danas pripisuju islamu, podvaja ove dvije stvari. Pa vidiš tako puno ljudi kako govori, ja imam dobro srce meni je čisto srce, ja nikom ne mislim loše i tako dalje. A nema ga, dakle, niti namaza, niti zekata, niti posta, niti hađa, niti dobrih dijela i tako dalje. Nema nigdje. A zatim nakon toga govori kako je njegovo srce čisto, a ne zna jadnik kako ga je samo zaprljao nepokornošću Allahu, prema Allahu subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. A vamo govori volim Allah. Ja često navodim primjer i kažem za, tim takvima, zamisli da ti dođe tvoj sin, i da ti kaže, babo, ja te puno volim, najviše te volim na svijetu, niko mi nije draži od tebe. Ali babo, kad mi kažeš, idi da mi kupiš nešto u prodavnicu, ja neću da te slušam, neću da idem. Kad mi kažeš, babo, nemoj da piješ, ja ću da pijem. Kad mi kažeš, nemoj da se kockaš, ja ću da se kockam. Kad mi kažeš, nemoj da lažeš, ja ću da lažem. Ali pazi, babo, najviše te volim. Niko Nikome nije draži od tebe. Da li bi neko od nas rekao, mašala, dobrog li sina, samo napred, sinko? Ili bi svi mi rekli, ovo je najnepokornije dijete. Ma šta, džaba što on priča da me voli kad mi nije poslušan. Pa takav je primjer i ovog čovjeka koji kaže da voli Allaha, da voli vjeru, gospodar mu kaže klanjaj, on ne klanja. Gospodar mu kaže nemoj piti alkohol, on pije alkohol. Naređuje mu zekat, hađi, tako dalje, post, njega nema ovim stvarima. Naređuje mu dobročinstvo, prema roditelja primjer radi, on je nepokoran roditeljima. Nemoj da lažeš, on laže, nemoj da kradeš, on krade. A zatim nakon toga kaže, ja volim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja volim vjeru, ja volim islam i tako dalje i tako dalje. Ne. Zato je Allah dželle veala iskušao svakog ko tvrdi da voli Allaha subhanahu wa taala, Allah mu je postavio jedan test, tako reći, jedan ispit. Taj ispit se ogleda u riječima uzvišenog za koje učenjaci iz ovaj ajet kažu ajet ispita. Ove ovaj ajet test ispit. Dokaz dakle onaj koji istinski voli Allah subhanahu wa ta'ala od onoga koji je, koji samo tvrdi. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe, fattabi'uni yuhbibkum Allah. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Dakle, slijedite poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa će i vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Pa će i vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Dakle, i ovdje slijedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dijelo, A slijediti njega znači raditi, činiti djelo. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio čovjek koji najviše je odem radio, koji najviše obožavao gospodara subhanahu wa ta'ala. Ashabi radijallahu anhum jelde mladići kada bi stali pored njega na noćni namaz, a oni jelde mladi, pa bi jelde, pa bi se zamarali. Pa stane jedan nas Hudejfe ili, Abdullah ibn Masud, jedan od njih dvojice, stoji, stoji kod poslanika sallam, klanja zajedno sa njim noćni namaz. Kaže jedno sto ajeta, završit će poslanik Saleme. Poslanik prolazi sto ajeta. Kaže, suru Bekare, završit će. Poslanik Saleme prolazi suru Bekare, uči i dalje. Uči i dalje. Suru Ali Imran prolazi i tako dalje. Dakle, ovaj ashab se zamorio uz poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, bio je čovjek koji je najviše radio, a bio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa gdje smo, dakle, nakon toga mi od njega od poslanika sallallahu alaihi wa sallam ako je on ovako ibadeti u svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Vratimo se na ajet kojeg smo spomenuli. Men amila salihan min zekerin au untha wa huwa mu'min. Ko čini dobra djela i usto vjeruje, usto je vjernik, mi ćemo dati pa će lijepim životom proživjeti na ovom dunjaluku. Mi ćemo dati pa će lijepim životom proživjeti na ovom, na ovom dunjaluku. Lijepim životom. Nemojte odmah kad kažem lijepim životom, životom da neko zamišlja odmah Mercedese, vile, bazene i tako dalje. Ne, nije to lijep život, draga braćo. Nije. Nije to lijep život. Lijep život je šta? Lijep život je da ovdje osjećaš smiraj. Da ovdje osjećaš zadovoljstvo. Da osjećaš kao da je čitav dunjalu da dakle, u tvojim rukama, iako možda u džep, da izvadiš iz džepa nemaš par centi ili nekoliko eura. To je dakle pravo, to je pravo bogatstvo. Nije bogatstvo, bogatstvo i metka. Jer da je bogatstvo, bogatstvo i metka, onda bi nevjernici bili najsretniji ljudi. Danas oni posjeduju, uglavnom, već, većinski gledano, oni posjeduju i metak. Zapad je posjeduju i metak. Ali oni nisu sretni. Dobro, možda će neko reći, otkud ti znaš da oni nisu sretni. Pa znamo na osnovu toga što vidimo njihovu statistiku samoubistava. Pogledajmo njihovu, dakle, statiku, statistiku samobistava. Zašto izvršavaju samobistva? Zašto ako imaju? Imaju kuće, imaju zgrade, imaju automobila, imaju od ovog dunjagu, kao ono što mi nemamo. Zašto nakon toga podižu ruku na sebe? Zašto se ubijaju? Ako imaju ono za čim, nažalost, danas naša omladina hlepi, jel de, žudi, jedva čeka na zapad, da ode na zapad i tako dalje. Evo, ovi ljudi to imaju. Zbog čega je kod njih stopa samobistava mnogo, mnogo veća u odnosu na muslimanski svijet. Rijetko dakle u muslimanskom svijetu, iako muslimanski svijet vidite i sami u bijedi, u siromaštvu i tako dalje. A ipak sam ubistava, rijetko, rijetko da se, ovaj, da, se, da, da se desi. Znači oni nisu zadovoljni, oni nisu sretni i zbog toga podižu ruku na sebe, iako da dakle imaju od ovog, imaju od ovog dunjaluka sve što sve što požele. Nemaju dakle to zadovoljstvo, nemaju tu sreću i taj smiraj kojeg osjećamo mi kao kao vjernici, shodno svome imanu, ako naš iman bude, dakle, ovdje jači, čvrši, onda će i to uživanje i lijep život veći. Ako nam iman bude manji, onda će i to uživanje i taj lijep život biti manji, u zavisnosti, zavisnosti od našeg imana i naših dobrih dijela. I zato vi vidite prijašnje generacije koje su bile dosledne i slijedile Kur'an i Sunnet, jedan od njih kaže, tako mi Allaha, doista ja doživim tako lijepe trenutke da pomislim kada bi stanovnici dženneta bili u ovom stanju u kojem sam ja, bilo bi dovoljno. Dakle, to, hoću da kaže, tako je lijepo stanje, tako, da, tako lijep život da kažem, samo ovoliko da imam u džennetu, dovoljno mi je. A, da ne govorimo dakle o džennetu, kakav je život u, kakav je život u džennetu, ali kaže samo ovo, zato što je doživio, osjetio taj lijep, dakle, osjetio taj lijep život u kojem ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori u ovom, u ovom ajetu. Da li ima muslimana koji sumnja da neki čovjek može živjeti lepšim životom od poslanika sallallahu alaihi wasallam? Nema tog muslimana. Ko može da živi lepšim životom od poslanika i vjerovjesnika? Od našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali pored toga, ako pogledamo siru poslanika sallallahu alaihi wasallam, šta tamo piše? Allaho poslanik je svaku noć imao kokošku i rižu, imao da je svaki noć slatko i, i, ovaj, i baklave i tulumbe i Ne, ne, ne, ne, sallallahu alaihi wa salame. Dakle, znao bi da stavi po dva kamena na svoj stomak, da bi, jel utolio ili malo suzbio svoju, svoju o, glav. Znao je, salallahu alaihi wa salame, da mu prođe mjesec i više, a da su u njegovoj kući ne zapali vatra, kao što kaže Aisha radijallahu anha. Njegova hrana bi dosta često bile najgore vrste hurmi. Najgore vrste hurmi, dakle, to je bila njegova, njegova hrana. Ali pored toga, da li je neko živio lepšim životom od poslanika sa seleme? Nije, niti će iko do sudnjeg dana moći da živi lepšim životom od poslanika sallallahu alejhi ve sallame. Što znači da taj lijep, dakle, živo, draga braćo, jeste, dakle, ta, to zadovoljstvo, taj smiraj koji čovjek osjeća u svojim prsima, osjeća u svojoj duši, osjeća kako su mu prsa prostrana, široka, Za razliku od nevjernika koji osjeća kako se mu njegova prsa ili de tijesna, kao da se čitav dunjaluk strovalio na njega. Kad ustane, dakle, on izjutra ne zna ili de šta će, kod je čitav dunjaluk namuren, ili de, kod je čitav dunjaluk kod se strovalio, strovalio na njega. Zato što nema taj smiraj. I ne može čovjek osjetiti ovo zadovoljstvo osim u okrilu Islama, draga braćo. Ne može, jer gospodar subhanahu wa ta'ala je stvorio dušu takvom, da se ne može smiriti, ne može osjetiti slast i zadovoljstvo osim ako živi u okrinu Islama. Ako živi u okrinu, u okrinu Islama. Znači mora, postoji hrana, specijalna hrana koja se mora dati duši. Kao što naše tijelo ima potrebe za hranom. Ako ne nahraniš tijelo, gladan si. Jel ne? Gladan si. Ako daš neku pogrešnu hranu, neku lošu hranu, uhvat, zabolite stomak, jel de? Zabolite stomak. Isto tako, i danas ljudi, draga braća, svi tragaju za zadovoljstvom, ali traže na pogrešan način. Pa neki ga traže kroz alkohol, neki ga traže kroz inalu, neki ga traže kroz imete, kroz bogatstvo. Oni žele zadovoljstvo, ali od toga i samo boli stomak, ili bolje rečeno glava. Kad se napije nakon toga, jer ne, boli ga, boli ga glava. On trenutno osjeća zadovoljstvo, malo, dok radi grije, tada osjeća neko zadovoljstvo, ali nakon toga osjeća, dakle ovdje je tjeskobu, osjeća da mu je u prsima, tijesno, nema tog zadovoljstva zato što nije svojoj duši dao pravu hranu, hrana koja joj je potrebna, a ta hrana jeste ibadet. Ta hrana jeste, jeste dakle ibadet, obožavanje gospodara subhanahu wa ta'ala, samo uz ovu hranu čovjek može dakle osjetiti smiraj i može osjetiti ovo zadovoljstvo i ovaj lijepi život o kojem govori gospodar subhanahu wa ta'ala na ovom dunjaluku, a na sudnjem danu šta čeka takvog, kaže dalje alem Wa'ala, فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ I nagradit ćemo ih još boljom na sudnjem danu nego li su zaslužili. Nagradit će ih Allah dželle ve alem na sudnjem danu nagradom još boljom, još lepšom, još većom nego li su, nego li su zaslužili. Ta nagrada, to je dakle džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Džennet Allaha džennet wa'ala. A jedan hadis, draga braćom, iako je opisati džennet zahtjeva e, zasebna dijela. Učenjaci su pisali zasebna dijela u kojima su govorili o opisu dženneta. Trebalo bi nekoliko predavanja da se o tome govori, ali jedan hadis ti generalno opisuje šta te čeka u džennetu. Jedan hadis. To su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Doista u džennetu ima onoga što ljudsko oko nikada nije vidjelo. Šta god da si ih vidio na ovom dunjalu, najlepše prizore, najlepše pejzaže, ne pa znam tamo neke vodopade i slike, čuda i tako dalje. Tako u dženet ima onoga što na ovom dunjaluku nikada nisi, nisi vidio ni u fantaziji, ni u ovim fantazi, kao su ovi, da ne kažem, fantastični filmovi. <laughs> dakle, onoga što nisi video, što nisi video na, na ovom dunjaluku, fantazija i tako dalje. I kaže poslanik sallallahu alejhi u džennetu ima onoga što ljudsko uho nikada nije čulo. Šta god da si čuo na ovom dunjaluku, u džennetu ima onoga što nikada nisi čuo na ovom dunjaluku. I u džennetu ima onoga što nikada čovjeku ne može pasti na um. Ma koliko da zamišljaš, koliko da predstavljaš, u džennetu ima onoga što nikada nisi mogao pretpostaviti, što nikada nisi mogao zamisliti. Ovo je dakle nagrada generalna, kada bi govorili detalje, rekao trebali bi predavanje i predavanje, ali ovaj hadis nam generalno opisuje šta je to što čeka čovjeka u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa zar ne vrijedi za ovakvu nagradu, draga braćo, zasukati rukave i raditi za ovu nagradu? Zar se može nešto vrijedno steći bez rada, bez dijela? Onaj koji želi da napravi kuću na ovom dunjaluku, je može tek tako lahko i gotovo od, odmah kuća, ili se pak mora dobro uznojiti pa da radi, pa da zaradi, pa zatim nakon toga da, da, da pravi ili da je kuću dok ne počne, što kaže jedan šejh, da, da razgovara sa sobom, pa ide ulicom pa razgovara sa sobom. Jel de? Da se pomoći, pa dug, pa uzajmio se, pa treba da vraća, pa zovu, jel de, dužnice, e, dug treba da vratiš, muke, jel de? A to je kuća na ovom dunjaluku. A ti želiš kuću dženeta, jel de, raha, da sediš u foteli, da ništa, ja imam dobro srce i tamo čekate dženetska kuća. Ne, dakle, dragi brate, ne, takav je obmanut. Takav se, takav se, dakle, samo vara takav se samo vara. Ako se trebaš potruditi radi dunjaloške kuće, pa koliko se onda tek trebaš potruditi za kuću koja je od zlata, od srebra, čije su cigle od zlata i od, jel ne, od, od srebra, koliko se trebaš onda potruditi za džennet gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I kada bi nekom od nas, kada bi neko rekao, evo ti kamenje, daj mi zlato, mi bi rekli, ovaj čovjek je lud, ti si lud, Ali, nažalost, mi dosta često u svojoj praksi to radimo. Dakle, prodajemo džernet za ovaj dunjavu. Džernet je to zlato, ovaj dunjavu to je ovo kamenje, jel de? Mi dosta često, dakle, uzimamo ovo kamenje u zamjenu za zlato. Kad upadneš u grijeh, kada činiš grijeh Allahu džele dželevana, šta si uradio? Ti si upravo dao, dakle, zlato u zamjenu za kamenje. Uzeo si kamenje, a prodaješ, a prodaješ, dakle, zlato. Stoga nemojmo davati kamenje za zlato, već radimo za žennet gospodara subhanahu wa ta'ala u kojem ćemo nakon toga, draga braćo, sve zaboraviti na ono što je bilo od posliškoća na ovom dunjalu. Sve će se zaboraviti. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, Allah žele u ala će na sudnjem danu dovesti čovjeka koji je bio najveća fukara, koji je bio najveći siroma, ali bio vjernik, mu'min, pa će ga za trenutak staviti u džennet. Staviti ga u džennet, a zatim nakon toga ga upitati, o robe moj, jesi li ikada imao poteškoću na ovom dunjaluku, jesi li ikada vidio siromaštvo, pa se reći šta, ne, tako mi tebe o gospodaru, zaboravio sve, eto je bio najveća bijedna, najveća fukara, samo za jedan moment, zaboravio je sve što je bilo na ovom dunjaluku. A kako kada će tek dakle ide vječno ostati u njemu, ako je za jedan trenutak zaboravio sve ove muke i poteškoće. I s druge strane, onaj ko se naslađivao ovim dunjalukom i griješio o gospodaru subhanahu wa ta'ala i bio mu nepokoran, kaže Allah Želevala, doći će se s takvim čovjekom, najbogatijim čovjekom na Dunjaluku. Na sudnjem dan, a bio je nevjernik, pa će ga Allah Želevala za trenutak staviti u džahennemsku vatru. Pa ga zatim nakon toga upitati, o robe moj, jesi li ikada vidio bogatstvo, jesi li ikada vidio sreću, jesi li ikada vidio zadovoljstvo, pa će reći ne tako mi tebe o gospodaru. Zaboravi se sva dunjalučka uživanja i naslade, sve će to zaboraviti onda kada samo jedan moment, za jedan moment bude stavljen u džahennemsku vatru, pa kako se tek biti njegovo stanje kada će vječno u njoj boraviti, kada iz nje neće izaći i kada će u njoj dozivati i tražiti pomoć, ali mu ona neće biti, ali mu ona neće biti pružena. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva džahennema i njegove kazne, kao što ga molim uzvišenog da nam podari džennet, i da nam podari i olakša svako djelo i svaku riječ koja vodi ka džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala. Allaha dželle vala molim da kako nas je ovdje okupio na ovom varek mjestu, da nas isto tako inša Allahu ta'ala okupi na sudnjem danu u društvu vjerovjesnika, učeni, iskri šehida i dobrih ljudi, a divno li ovo društvo, Allaha subhanahu wa ta'ala molim da se niko od nas ne udari sa ovog mežlisa, a da mu gospodar subhanahu wa ta'ala ne oprosti njegove grijehe, i ne uvede ga u džennet. Allaha džele vala molim da ovo nađete na vagi naših, vaših dobrih dijela i da na, u, u, u, vrijeme ili na danu kada neće koristiti niti metak, niti sinovi, osim onoga ko dođe Allahu subhanahu wa ta'ala, čista srca čineći dobra djela. Allah vam dao svako dobro i Allah džele vala molim da nagradi braću koja su bila sebe, da se ovdje okupimo i družimo u okrilu Allahove džele vala vjere. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astagfiruke wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.